บุ๊กทูห้าสิบเจ็ดเซเวอินไฟฟ์ตักพบหมอไปดีด็อกเตอร์ดิฉันมีนัดกับคุณหมอแอคเฮตาออฟสปรอกไ k ดีด็อกเตอร์ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา Ek het 'n afspraak om 10 uur. คุณชื่ออะไรคะ Wat is u naam? กรุณานั่งรอในห้อง Sit asseblief in die wachtkamer. คุณหมอกำลังเดินทางมา Die dokter is op pad. คุณมีประกันกับบริษัทไหน Waar word jy verseker? ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม Wat kan ek vir u doen? คุณมีอาการปวดไหมคะ Het u enige pyn? เจ็บตรงไหนคะ Waar is dit seer? ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ Ek het altyd rugpyn ดิฉันปวดหัวบ่อย Ek het gereeld hoofpyn ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง Ek het soms maagpyn ถอดเสื้อออกค่ะ Kan u u hemp uittrek นอนบนเตียงตรวจค่ะ Lê asseblief op die ondersoektafel ความดันโลหิตปกติ Die bloeddruk is reg ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ Ek sal u 'n inspuiting gee ดิฉันจะให้ยาคุณ Ek sal u tablette gee ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Ek sal u 'n v o r s c h r i f t gee f ü r die a p o t h e k e